пред, мисля дека има повеќе од месец дена, одржав една тема која што се базира на една многу убава парабола од Стариот Завет, значи средбата на Давид и Натан и онаа парабола што Натан ке му ја каже на Давид со цел да го освести за состојбата во која што се наоѓал и да го доведе до покаяние. Значи, Бог, нормално, преку него, Бог е тој кој што не води до покаяние. Па некако ни тргна со парабола, па потоа имавме тема базирана на десетата заповед, која што гласеше, значи не по сакој, токму како и што гласе десетата заповед, во која што некако се допревме до повеќе, меѓутоа највеќе до една парабола која што мене ми е најомилена, можам да кажам во новиот завет овој пат, Па дури и минатата проповед, која што гласеше Земи дарум, каде што збрувавме за, и односно против најемничкиот дух како голем проблем, исто така се допрвме до оваа парабола, која што парабола единствено ја запишал Лука во своето Евангелие, во Лукино Евангелие во 15-тото поглавие се наоѓа оваа парабола, многу добро позната ни е и не дека не сме зборувале на оваа тема, меѓутоа некако природно ми дојде после текот на овие предходни проповеди да проговорам и на оваа тема, Нај, највеќе пред се затоа што ги ценам и оние кои што не следат по интернет, па еве поздрав и до нив и до оние кои што подосна ке не гледаат, како значи ќе ја гледаат и ова и многу други проповеди како видеозапис. Значи оваа тема е одржана, меѓутоа немаме видеозапис од неа, така да се решив некако природно со текот на она што го зборував во изминативе неколку саботи, да, еве, проговориме на оваа тема која што ја поделив во два дела. Значи, тоа е првото за изгубениот или блудниот син, меѓутоа ја насловив како изгубени, затоа што станува збор за два сина кои што ги имал таткото и кои што и двајцата биле изгубени. Едниот на еден начин, другиот на друг начин. Е, сега, јас се надавам дека доколку ние сме во некоја, о, некоја изгубена состојба, дека или денеска ќе се пронајдеме, или пак следната сабота ќе се пронајдеме, а дај Боже да не се пронајдеме, ни ова, ни следната сабота во изгубените. Не знам дали некој ще се насле во ситуација да бидете изгубени. Значи, не, не збориме духовно. Значи. Онака. Ето, сте се нашли некаде да и не знаете ни кај сте, ни, ни кај да поедете, ни буквално изгубени, не знаете да се снајдете. Јас може би, може би има повеќе примери, меѓутоа на два на кои што се секи, ама кои што се така повеќе ми оставиле впечаток, едниот, тоа ми се случи во седмо одаление, кога обично во таа бивша Југославија се организира екскурзии, седмодневни екскурзии низ цела Југославија се патуваше. Тоа во, се случуваше барем во нашата општина, таму во Свети Николе, во седмо оделение. Значи, на седмодневна екскурзија низ Југославија и ги посетувавме сите оние, нели, познати историски места, знаменитости, ети јајце, дрвар, знаете. И се најдовме во Загреб, потошто во стариот дел од градот, кој бил веројатно прошето и знае, каде што сите улици буквално наликуваат една на друга, баре мене така ми наликува. И се не сместија во еден хотел. Значи, учениците бевме цела, значи, таа генерација од нашето училиште, значи, четири класа, седмоделенци. И сега после известно време, ајде да прошетаме ни стариот град од Загреб, а меѓу другото ја видовме и немавме прилика, знам, тоа беше затворено, не знам зашто, да ја посетиме катедралата, ја видовме само така од надвор. И за цела среќа ќе кажам сега, ќе се изразам со тој речник кој што ми бил познат од тогаш, а, запамтив на која адреса, значи адресата, улицата и бројот на која што се новише хотелот, тоа го запамтив. Сега излеговме во прошетка, сите. Шетавме што шетавме, јас и еден мој школски по име Тони, Некако се задржавме во една од продавниците, мене ми го привлече вниманието а, два рекети за, за бадминтон. Знаете што е бадминтон, значи нешто као тенис, пластични рекети за бадминтон. И се подзадржавме, дали предходно некој купи, па немаше, па сега ја чекавме господјата да отиде до магазинот, па да... И кога излеговме, излегувам јас со бадминтон од Враци и со мојот школски, Никаде ги нема учениците. Ни наставници, ни ученици. Ништо. Како сега да се снајдеме? Оди лево, оди десно, ви кажав, некако сите улици ми изгледа исти. И прошетавме така едно време, во, во некој правец одевме, после изгледа беше погрешниот, и ни текна, бе, дај ние да прашаме, ни текна значи, адресата на хотелот, кај што бевме сместени, ги прашавме, луѓето не упатија на вистинското место, ни кажа три раскртници ќе помините по па лево или како беше. И ете, фала на Боја, ќе кажам, срека што знаевме каде да се вратиме, ама не знаевме како. Значи бевме изгубени. Значи некојаш може да знаете како да, а, односно каде да се вратите, значи знаете дека треба тамо да отидеме, јуто не знаете како. Немало тогаш ни GPS, ни ништо, мислам, ни мобил, ни ништо, значи беше тоа време кога... <laughs> а, а не е многу одамно, замислите, тоа беше негде 86-та, кога добро се секам, кога сум бил седмо деление. Докаде дојде техниката. Е сега вториот пат беше 98 ма кога прв пат летав со авион и ја напуштав Македонија така подалеко. тоа беше прв пат во мојот живот. 98 ма летав Скопје Гетеборг. Имаше за чудо, тогаш директна линија. Скјавате на авиокомпанија Авио Импекс, мислам дека беше тогаш. И след ова авионот во Гетеборг, самото искуство ми беше посебно, знаете, ти прв пат летам. След ова авионот во Гетеборг, првото изненадување беше ми ги нема турбиците. Македонска работа. Имаше два лета Овој за Гетеборг беше во 12 на Плавне, а во 12 и пол требаше да полета друг авион за Цирих. И моите торби во авионот за Цирих, а јас во авионот за Гетеборг. Па ќе кажам македонска работа, тоа се случува, ете. Тоа беше прво што бев изненаден. Второ, оние што треба да ме пречекат ги немаше никаде. Задосниле. И сега замислите си <laughs> на аеродром во Гетеборг, самиот град беше на неколку километра оддалечен од аеродромот, Што да правам сега си викам? Излегувам, знаете, од тамо и читам, да, може би ќе опршам моето име, некаде нема ништо. Што правиме сега, си реков. И едно време така, шетав с тоа аеродромот, не е многу, кој знае, прилично не беше голем, може да нешто поголем од тогашниот Скопски. И може да цел саат изгубен да ви кажам, не знаев што да правам, баш изгубен бев. Едно време ми текна си помислив, дај да фатам јас автобус, знаете, имаше линија автобуска од аеродромот до Гетеборг, ми тоа што ќе правам по Гетеборг? Не, не, не е тамо место тука што треба да одам. Чи ја знаев каде треба да одам, не знаев како. Прпаци во туѓа земја, каде да одам, што да правам? Англискиот мој и така и така. До толку ќе се снајдам, меѓутоа требаше на крајот на кришта да луѓето да ме чекаат. Тоа ми беше најсигурно. И ми текна, отидов, заменив нешто долари изгледа имав, ги заменив во круна, шведска круна и купив картичка за оние телефонски говорници. <clears throat> Ама целиот збунет во таа состава, значи изгубен, буквално изгубен. Ја ставам картицата и сега, знаете, обично ја броја го знаев како да вртам од Македонија. Е сега вред, знаев дека првите цифри се оној кодот, меѓународен за Шведска. Меѓутоа, никако да ми текне дека кога сум веќе таму треба да вртам и нула. Знаете, кога се кодот е без нула, меѓутоа сега кога ќе отргнете кодот треба и нула да ставите за позивен број. Врти, врти, ми одговара тоа машината на шведски. Не разбирам ништо. Врти, врти, пак ништо. Леле се викам, <laughs> што уште да направам? И тогаш ме допира некој до рамото, се вртам и тоа беше мис Тимса, <laughs> ја знае брат Јани од Романија, кој што беше тамо нешто одговорно, не знам, admission director, не знам како да го преведам тоа, што обште, обште значи, како и да е, и ме прашуваат, вие ли сте Борче Цветковски? Може да мислите каква радост. И јас само реков, не знам сега, yes! <laughs> До толку знаев англиски. И толку бев радосен што ете изгубен, ама ме најдоа тие кои што бях криви, мислам, за тоа, <laughs> за таа моја состојба, затоа што не дојдоа на време. Како и да, еве, веројатно вие сте може да доживеале нешто слично, помало или поволемо, да бидете изгубени, наистина не е, не е убава состојбата. Значи, буквално не знаете што да правите. Значи, и во двата случаја, знаев каде треба да одам, меѓутоа не знаев како да одам. И сега кога сме кај Лука 15 глава, кај овој син, помладиот, кој што обично го нарекуваме блуден син, блудниот син, тој свесно знаел од каде оди, каде оди и знаел како да се врати. И тоа свесно го направил тоа што го направил. Е сега зошто? Еве да читаме 11 стих. Значи денеска ќе се задржиме на блудниот син, а следната сабота на послушниот син. Едниот имал еден проблем, другиот имал друг проблем, ќе видиме. Значи, и рече, некој човек имаше два сина. Патем да споменам дека овој, ова парабола Исус ја кажува во кој контекст? Ако читате на почетокот, е од првиот стих, 15-та глава, стихот гласи сите цариници и грешници се приближуваа при него за да го слушаат, а фарисеите и книжниците пак не го дуваа велики, овој прима грешници и јаде со нив. Тоа за нив било незамисливо. Тие се нечисти, тие се осудени на пропаст, Како може тој да се дружи со нив? Меѓу другото, затоа и него прифателе за Месија. И имале сосема други идеи во главата. И сега во тој контекст, за да им покаже на фарисеите, пред се на нив, дека Исус токму за грешниците дошол, спасителот Месијата, дошол за грешниците, тој им ја кажува првим параболата за изгубената овца, која што, значи, слично како јас, може би, во Шведска, знаела каде треба да се врати, ама не знаела како. А, за изгубената драхма или паричка, како сакате, која што не знаела ништо. И потоа во тој контекст и за, еве, за изгубените синови. За овој првиот кажавме, знаел, многу добро знаел и каде оди и како може да се врати значи бил свесен за се. И еве параболата, некој човек имаше два сина и помладиот од нив му рече на татка си. Значи обично помладите се оние кои што се најогалени, затоа што целото внимание е врз нив насочено, и тие се тие кои што и не се толку одговорни, и па, може да кажеме дека е, може би бил и во некои, сознам, тинежерски години или малку после тоа, еве како Дејан, може би Дејан е нај тука близко до тие години, не знам, може би од постар, како и да ама тука некаде. И што му текнало, му вели на татка си, татко, дај ми го делот од имотот, што ми припаѓа, и таткото му го даде имотот. Односно, им го раздели имотот. Пасите сега, кога би било, ова, кога ова би се случувало во едно вакво наше обществено обкружување, би си рекле, Може вака да, да карикираме, значи да наместиме ова парабола, односно ова што синот го бара од својот татко. Не можам да чекам да умреш. Не можам да чекам да умреш. Кој ќе чека? Дај ми ти тоа што ми треба. И тоа во тоа обшествено обкружување значи, во Израел не, не било ни редкост да вакво нешто се случи и таткото знаел да уште доека бил и здрав и се, да го подели имотот по пред се за да им помогне на е, своите синови, ако ете склучувале брак, па треба да оформуваат фамилија, па да им се најде или нешто. <clears throat> Но во случајов овој младич не мислил на брак, не мислил на такво нешто, не мислил да си го среди животот, туку мислил да си го проживее под наводници животот. Му скиснало, веројатно, од правилата и прописите кои што ги трпел секојдневно тамо на имотот на својот татко и сакал да види живот. Значи, не можеме да кажеме дека ете, како да сакал да каже, не можам да чекам, чекам да умреш, тоа велел вакво нешто. Не си ми битен ти, битни ми се парите ти воопшто не ќе ми бите на тоа го покажува следниот стих, затоа што неколку дена му требале, веројатно може да продаде нешто или било што, да собере што е негово и тргнал во бел свет. <clears throat> Значи, како што вели Елен Вајт, му било важно моменталното задоволство и не мислил за иднината. И за жал, младите, па поготово во денешницата, се баш такви. Во тие години, ама не може да се разберете. Значи. Тие не можат да сватат дека вие мислите добро. За нив, вашите совети се упропастување на нивниот живот, забрани кои што се непотребни. Зошто и синот заменал? Не заменал сигурно затоа што таткото бил зол. Такво нешто не стои во параболата. Значи, тој бил добар татко. Подосно ќе се види дека и тоа многу добар татко бил. Сушност тоа е сликата на нашиот Отец Небесен, кој што не люби со вечна љубов. Но синот е проблемот. Тој е сакал едноставно да се ослободи од притисокот и од зауздувањата кои што ги имало премногу во домот на неговиот татко. И можеме да кажеме на кратко имал проблем со законот. Денеска цели верски заедници кои што го согледале тој проблем со законот, па многу лесно го решиле проблемот, го тргнале законот. Имате други кои што го решаваат проблемот на друг начин. Како и да е, едноставно сакал да се тргне и да оди што подалеку, затоа што, еве што вели, пред да премене на следниот стик и ова ќе го кажеме. Таткото им го разделил имотот. Не се бунял нешто, не преговарал со својот син, го знаел најдобро веројатно каков и што е и во тие години, колку може да мисли. И овде исто така ја гледаме и таа слободна воля што Господ нам ние дава, слободен избор. Секој има слободен избор, секој може да прави што сака. Ама не е се на добро. И една друга работа, дали Овој пример не ни кажува и нешто друго. Ако вие се молите, упорно се молите, сакате нешто, Господ знае дека тоа не е за ваше добро, меѓутоа, <clears throat> може ли се случи да сепак еден ден ви го даде тоа? Имаме примери во Библијата. Минатиот пат ли веше, спомнавме со препелиците кои што Господ значи, ги историл буквално во изобилие, во среде пустина, затоа што луѓето сакале нешто поинакво од маната мана да им здосадило. Или Ваалам, сетте се на него. Запнал, ќе оди, па ќе оди. И магарето него спречило. И такво едно искуство, значи магара да ти проговори. И тоа не го спречило. Господ едноставно пуште, оди. Значи Господ некојаш ке дозволи такво нешто. Им го раздели имотот. И сега 13 сик. а по неколку дена младиот син собра се свое интересно, собра се, потоа ќе видиме, потроши се. Се вратил Голтар. тоа, дојка да стигнеме до таму, 13 стих, по неколку дена, значи, по младиот син собра се своја и отиде во далечна земја и таму го потроши својот имот, живејќи разврат. Во далечна земја. Че значи, си рекол, веројатно толку му скиснал животот кај својот татко, што рекол, што подалеко, Ке одам таму кај што никој не ме знае, затоа што сакам да правам што сакам. Ке одам толку далеко што таму кај што никој татко ми не го знае, за да може да му пренесе. Не сакам едноставно ништо да знае за мене. Имате такви ситуации денеска, тинеджери во тие години може да, да, да, да го напуштат својот дом, готово. Не сваќајќи дека тато и мама те сакаат, меѓутоа Тоа се годините, тоа е паметот, може би, тогаш. Како и да е, ова е една убава слика за тоа како човек може да отиде од Бога и што, може, што му се случува во животот. И пазите, овде станува збор паралелно за тој парабола, за човек, за младо човешко существо кое што израснало во црквата. Домот на Отецот е црквата. Израснало во црквата, меѓутоа, му прекипело и закон, и правила, и се, и тргнал да си го живее животот тој како што сака. Значи, што подалеко? раат едноставно да ужива. Значи, тоа што го направил, го направил од чисто севишни пободи. Е што кажува Елен Вајд. На 201-та оригинална страна или 158-та од Христови параболи, Без оглед на надворешниот изглед, секој живот сосредоточен кон себе, сушност е проигран живот. Секој што се обидува да живе без Бога, ја троши главнината на животот. Знаете ли колку денеска луѓе има потрошени, буквално. Си го арчат живот. Животот без Бога е потрошен живот. Ги растура драгоцените години на своето живење, ги растура способностите на умот, на срцето и душата, работејќи сам врз својот банкрот за вечност. Може да банкротирате да останете без пари, тоа ова е многу пострашен банкрот. Е тоа е животот кој што го посакал овој млад човек. И што вели стихот, значи, при крајот, отеди го потроши својот имот, живејќи развратно од тамо и блуден син. Значи. Трошење на имото значи трошење на животот, всушност. Еве да прочитаме некој стих, да видиме каков е тој живот тамо надвор. И можеме не случајно, во случајов имаме парабола на млад кој што израснал во црква, затоа што факт е дека за таквите е поголемо искушение светот. Ние сме дошли од таму, Знаеме како изгледа светот дека нема ништо. Вредно нема никаква среќа. Меѓутоа, тие што никогаш не биле таму, за нив е поголемо искушение. Па еве, да речеме, од прилика за едно машко, како би изгледал тој живот. Како ве тој развратен живот, кај што буквално готовината што ја имаш кокава и дае, оди. И ќе дојдете на просечки стап. Сакајќи да им угодите нели, на своите желби, пословици 6.26. Пословици 6.26, значи сега ќе прочитаме неколку повеќе стиха во Пословици, да ни каже оној кој што е најстручен за оваа област, Соломон, кој што се видел во својот живот, немал што не, не, немал, ама ете, на крајот сепак кажа дека се е тоа празно, се е суетно. 6.26 Зашто поради блудница човек се понижува и за парче леп. Зрам не е вака. Зашто заради блудница човек се понижува и за парче леп. Додека прелюбницата лови скап, додека прелюбницата лови скапоцен живот. Не пари, тотално ќе ќе ве ограби. Пословици 21:17. Кој ја люби веселбата, станува сиромав, и кој ги сака виното и мирисливото масло, не се збогатува. Кој се избогатил одејки по кафани и по певачици? <laughs> Тоа е само трошење на животот. Соломон, меѓу другото, и тоа го, го имал, сикавате? И пеачки, и музика, и веселба, и се. Лежи лебутата јадам, како беше. Пословици 23, 20 и 21. Пословици 23, 20 и 21. Не дружи се со винопијачите, ниту со месојадачите. Зашто пијаницата и изедникот осиромашуваат и дремливиот се облекува во партали. Тоа е она до што дошол овој млад човек. Дошол до парталите. Дошол до едно... Значи, го допрел дното буквално. Исаја 55 глава да не отвараме што вели тамо. Не трошите ги парите за оно што не е јаде и ги пи. денеска толку многу пари се вртат, значи баш таму се големите пари, токму за оно што не е јаде и пи, за глупости. А тоа се се замки и начини како гјавалот едноставно да ве одвлече од домот на таткото, од спасенијето. да ви го уништи животот. И повторно сме во Евангелието според Лука, 15 глава. Тој живот, таквиот живот, ќе рече некој е сладок, па да, гјавот гревот го прави примамлив и сладок, меѓу, е, меѓу тоа е кратко, кратко трае и дошел крајот на тоа. Што се случува? И кога потроши се, че значи видите, се собрал, Патем да кажеме дека ако биле само два сина на таткото, веројатно добила една третина од имотот, затоа што постариот син, односно првенецот добил дупло, двојно, значи две третини кај него, тој добил една третина, што може да предпоставиме дека имотен бил овој татко, па имал доста парички со себе, меѓутоа дошло, дошло крајот, потрошил се. Значи не, не отишол во туѓа земја далеку да заработува, да печели, него да го троши. Потрошил се, па згора на тоа настана и голем глад во земјата, значи економска криза, и сега и нема, тешко се наоѓа работа, значи, ги напуштаат од работа, и што ќе прави? И се најде во скудност. Е сега, може да замислиме слика, ова е обшто познато, не мора, Библијата да не го кажува, колкаво ли друштво имал тој, пријатели, па женски, па не знам што доека имал пари. Пазите, вие да сте и на 90 години, имате такви ситуации, на 90 години со брчка до брчка, а имате добро, добри пари, вие ќе кјарите да се изразам така некоја згодна и убава женска, нели така? Па има такви ситуации. Зошто? Да, Доналд Трамп или не знам. Зошто? Ама кога ќе ги снема, Што се случило после? Меѓу другото, во скудност се нашол, во осаменост. Сите испобегале, ги нема сега пријателите. Какви се тие пријатели која на чашката и на масата ви се пријатели, онака ги нема никаде. Читавме минатиот пас стих. Вистински пријател е оној кој што во неволе вие и повеќе од брат. Ама тие таквите, тие не ви се вистински пријатели. Се нашол во осаменост. Еве ви еден стих исто во Пословици 14.20. Пословици 14.20. <clears throat> Сиромавиот им е омразен и на своите пријатели. Зошто? Зато што ностоп бара. Дај на заем, дај, немам ово, нема тоа. А богатиот има многу другари. Ама не вистински. Или 19.4, се зинам повторно пословици, 19.4. Уште еден убав стих, сличен. Богатството прибавува многу пријатели, а бедниот го остава и неговиот пријател. И токму тоа му се случило на овој младич. Останал без пари, е веш останал и без жени, останал и без пријатели, сам. Економска криза. Нема работа. Веројатно тогаш и првпат помислил за работа. Трошел доека имало, И снемало и сега да ќе бара работа, како ќе живее, а економска криза. И дај што даш, што кажат. Каква има таква, као денеска Македончето, притиснато од сите страни, мора да иде во Италија, мора во Германија, ако треба и ќе чисти тоалет. Важно, има пари. Така и тој. Не тоалет, ова е бетерот тоалет, не знам дали некојаш сте имале прилика да поминете покрај кочина или, мислам, еве, нека е некоја фарма, <laughs> еве, Јани Крео Рака, тој имаше прилика месеци и месеци да биде покрај свињите. Па поготово за евреин, ова е неверојатно, неверојатен пат, дното го допрел, тоа што кажав. Има на овче поле таму е свињарска фарма, значи имате во околината на Свет Николе фарми какви сакате. Има живинарска фарма, има и нова добиточна краварска и имате и свинјарска фарма. Таа тука баш на овче поле и некојаш ако поминувате, ако ви отворен прозорецот, ќе осетите дека е тука некаде во близина и да не ја видите. Не да смрди, Че значи многу повеќе од тоалет. Тој се нашол во една таква средина. И сега замислите си, каква е неговата беда. И отиде се прилепи при еден човек значи, на онаа земја, тој го испрати на своите полиња за да ги пасе свињите и сакаше да го наполни својот желудник. Ама, и, и тоа со што? Замислете си, немајки што да јаде, посакал да јаде од тоа што јадале свините. Дали некој ви се случило да бидете толку гладни, да би посакале да изедете и нешто што воопшто не ви е омилено за јадење. И се гадете, може би, од него, ама гладни сте, што ти правите? Што знам, јас од јадењата немам некој баш што не ми е омилено, скоро се јадам. Но како и да е. Лушпите или што и да е, желади веде еден, еден, еден превод, што е, да, точно храна која што ја јадат свините, но никој не му ги даваше. Е сега тргнал во бел свет, тргнал по живот, еве што нашол. Животот без Бога значи растурење на животот Бога. И сега ќе дојде на себе, кој ќе остане гладен и духовно празен, би кажал, каде има леп. Сега му текне каде има леп. Значи, ако домот на таткото е црквата, вие сте заминале од црквата, леп таму надвор нема, зборам в духовна смисла не знам што и да побарате, значи да, да ја задоволите таа своја душа, не можете да ја задоволите. Лебот е во Божиот дом. Лебот е Исус Христос, лебот е оному кај што се проповеда Исус Христос. Кај што се проповеда Евангелието, тоа е вистински леб за душата. И кога дојде на себе си, рече, колку наемници, значи колку слуги, е ова го спомнав и натиот пат за тој наемнички дух, Колку наемници има кај татка ми имаат леп и тоа во изобилство, а јас умирам од глад тука. И тоа е точно секојаш во Божиот дом, секојаш кај Бога има леп во изобилство. Бог го дава, дава во изобилие. Се секавате кога ги умножил лебовите и рибите, останале 12 кошови плюс. Секојаш има плюс во изобилство. Никош нема да бидете гладни. И И дори пазете, тој е исто наемник со свингите, а сега се присетува на наемниците кои што работат на имато на неговиот татко. Значи, веројатно, богат човек, со голем имот, па и наемници имал, да му работат. Се секева на нив како тие јадат леп, како имаат се буквално и дури до наситка и, и премногу повеќе од тоа. И доаѓа до идеја, е ова веќе се веќе е тој процес кога делува Светиот Дух и кога се појавува покајанието, знаете, таа преобразба. Станува збор, пак и кажам, за човек, млад човек кој што бил во црквата, па ја напуштил, отишел во светот. Видел што има да се види таму и сега дошол на себе, дошол до дното и рекол, па зашто ја не се вратам кај мојот татко? И спрема говор спрема, значи си мисли, еве, вака сега ќе му кажам која ќе го сретнам, ќе му речам, не сум достоен да бидам твој син, значи потроши все, знае он што направил, наемник да бидам, барем наемник да бидам, ке имам што да јадам. Ваму па нема ништо. Ето е покајанието и нормално признанието. Затоа се потребни зборови. Затоа е потребно да се каже, кога ќе си греши мене на друг, треба така се каже нешто. Сгрешив, прости и така натаму. И што се случува? Е сега во овој дел, од 20 стих го гледаме каков е таткото. Каков е нашиот татко небесен. Она што го зборувавме за планот на спасението. Колку е милостив. Ова било за поука за фарисеите, а уште поголема поука ќе биде и со случајот на постариот син. И ова е исто така доста добра поука. И стана и тргна кон татка си. Некојаш вркањето од гревот е тешко, бара време, бара напор. Кој знае сега колку далеко отишол и сега се вракја. Замислите си, најверојатно упартали, како што и запишено. Кој знае дали имал обувки на нозете, а може да замислите како заминал со Ролс Ройс, пример. Кој знае, со златници на рацете, има пари сега, има, меѓутоа се враќа партал. И веројатно малку потешко било враќањето, меѓутоа се уште не дошол до дома. Зошто? И не успел да стигне до дома. И кога беше уште далеку, вели стихот, неговиот татко го виде. Како тоа? Уште далеку беше, неговиот татко го виде. Тоа покажува нешто. Дека таткото го чекал. Таткото цело време го чекал и го очекувал неговиот повраток, неговото вракење. Таков е нашиот татко. Не може да очекувате во светот, да речеме, е сега, вашиот син ако ве напушти и истроши се, како ли ќе го примете назад? Што бараш? Што мајка бараш сега назад? Доби тоа што, што, што бараше? Го истроши, што бараше? А да те нема. Има такви ситуации. И тоа, овој татко е друг. Овој татко е полн со милост. Едва и чекал да се врати неговиот син. Не мислел на тоа што е се потрошено. Не, него, него му бил битен синот и ништо друго. Да се врати. И што се случува? Неговиот татко, значи, го видео далеко и му се сожали Е, таков е нашиот татко. сожалив, и, па се растрча и му се фрли на вратот, го целиваше. Немаше никаков муабет до тука, меѓу нив двајцата. Ништо. А ој спремил цел говор и синот почнал. Татко, сгрешив против негото и против тебе, не сум веќе достоен да се наречам твој син. И минатиот пат спомнавме. Не го довршил својот говор. Таткото не му дозволил да каже, барем да бидам наемник, Не, па не си најемник, ти си син. И таткото им кажал на своите слуги, бргу, донесете ја најубавата облека, веројатно не сакал да се срами и понатека неговиот син во парталава облека. Бргу донесете најубавата облека. Зошто најубавата? Секавате ли, зошто Јаков, Јаков на кого му, му, му направил најубава облека од синовите? Кој син од 12 имал најубава облека? Јосиф. Зошто? Зато што му бил најумилен. Толку многу го сакал. Затоа најубавата, затоа што на тој начин не изразува љубовта кон, кон, кон него. Љубовта не се намалила. Љубовта Божја не се намалува во однос на нас, па не знам и што, да, што и да направиме во светот и какви грешки да направиме. Не се намалува. Тоа е таа совршена љубов, несватлива за нас. Меѓутоа, таа е љубов, таа добрина на Отецот наш е таа што не доведува до покаяние, таа е таа што не доведува до, значи, до, едноставно не освестува дека можеме да се вратиме и ќе бидеме прифатени. Значи, таткото во овој случај не постапил на како што постапуваат многу татковци денеска во светот. Може да му каже, нели, 300 работи. И тоа, знаете, ова е паука за нас. Кога некој се враќа од отпадот, отпаднал па се враќа, Што барем, здарем на него не му е јасно дека сгрешил. Па сега ние уште треба да му кажеме, да му дадеме лекција. Не. Битен е приемот. Битно е за него само да го прифатите. Ништо друго не е битно. А не, а, така ти требаше. Тоа нема. Толку ли е глупав, значи он штом дошол при себе, значи он веќе е свесен дека сгрешил, па се враќа назад. Значи нема потреба од лекции. А ние колку пати, често пати тоа и не, на децата може да го кажеме. А? А Јакова ти викав, ти не ме слушаше. Е, па ако ти е. Знаеме такви да бидеме, да. Но тоа е погрешно. Само љубовта може да предизвика љубов, нели? Значи, бргу донесете ја најубавата облека, облечете го и ставете му прстен на раката. Зашто прстен? Да се навратиме само малку во, држете тука прст, ајде да отвориме во битие, или прва Мојсија 41 глава. Зошто фараонот му дал прстен на Јосиф? А, власт, авторитет. Еве да прочитаме. 41 глава, 41 и 42 стих. Битие. Значи не бил тоа било каков прстен, него. Еве те поставувам, 41 стих, му рече фаронот на Јосифа, на целата египетска земја, че ти давам власт, авторитет. Потоа фаронот го извади печате, печатниот прстен, прстен со кој што че се ставал печат на документи на ова, на она. Авторитет покажувал. и го стави на Јосифовата рака и го облече, плюс тоа, значи Јосифов облека од најубава ткајница. Еве го повторно истиот случај. Авторитет. Че значи, ти може би одиш, се враќаш и сакаш најемник да бидеш во ред. Тука се гледа тоа покаяние, значи вистинско покаяние. А, значи, не ми доаѓа зборот, меѓутоа, како и да е, тука се гледа не храброст, туку ништожност, што ја чувствува оној кој што вистински се кае. Но таткото реагира сосема поинаку. Најубавата облека прстен, затоа што ти си ми син. Никако не можеш да бидеш броен меѓу најемниците. Тоа е она што и ја не мисла нека спомна и минатиот пат, тоа е она што и во минатата проповед го зборувавме. Ние сме синови Божи. Ние не, не смееме да го забравиме нашиот вистински идентитет. Затоа се што е моје и твоје е, како што ќе му каже на постариот син. А не треба јас да бидам наемник, да работам, па да си го заслужам и да го добијам тоа заслуженото. Како што Петр му се обратил нали, со тие зборови на, на Исуса. Е, па ние оставивме се, сега за возврат, шо ќе добиеме? Тоа е наемничкиот дух, кој што не треба да постои. И збора на тоа дотерете го изгоеното теле, значи на 20, во 23 стих читаме, и заколете го да јадеме и да се веселиме. Значи сега е момент на радост, да се веселиме. Зошто? Зошто овој мој син беше мртов и оживе, беше изгубен и се најде. Фала на Бога што вака завршил овој син. Како завршил вториот, ќе видиме следната сабота, па и, и не ни е ни запишено како завршил веројатно за наша поука, за да не завршиме ние. Слично. И почна вели да се веселат. И нормално е <clears throat> најголемата веселба е кога еден грешник се кае. Ева е поуката до фарисеите. Еве зошто јас дојдов и еве зошто се дружам со грешниците. За да ги доведам до покаяние, за да ги доведам до спасение. Зато што спасението не е само за вас, евреите, Спасението е за сите. Исус не дојде да даде животот само за евреите, туку за сите, затоа што сите сгрешија и се лишени од славата Божја. Радост, каква што ја гледам и кога е најдена изгубената овца, како што вели нели домакино таму во 6 стих 15 глава, И кога ќе дојде дома, ќе ги повика пријателите и соседите и ќе им рече, радувајте се со мене, зашто ја најдов својата изгубена овца. Ви велам така ќе биде на небото поголема радост за еден грешник кој се кае отколку за 99 праведници кои немаат потреба од кајање. Таква радост имала и домакинката која што ја нашла изгубената драхма. А колку поголема вредност е човечката душа. Тука ќе застанеме Евеја надежта во нашиот Отец, во неговата љубов. Евеја надежта која што треба да ја имаме, дури и ако сме забегале, ако сме отишли во свет. Нашиот татко не чека, едва чека да се вратиме. Да ни го даде и прстенот, да ни ја даде и таа наметка на Христовата правеност, да не оправда како никош да не сме сгрешиле, затоа што сме негови синови. Нека му е слава на Бога. Амин.